Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is discourse, discourse on all asawas, part seven. The lecture will last one and a half hours, and we would like to invite Bante Bawara Tamika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là Kinh tất cả các lộ hoặc phần 7. Bài pháp thoại sẽ kéo dài 1 tiếng 30 phút và chúng con kính thỉnh bàn tê pháp thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa đúc, sa đúc, sa đúc. Okay, we will continue our talk. Before giving a talk, we will pay respect Buddha by reciting Namo Dasa three times. Chúng ta sẽ tiếp tục thời bát toại và trước khi mà bắt đầu buổi bát toại này thì chúng, tất cả chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato arahato sama sambodhasa namo tassa bhagavato arahato sama sambodhasa okay in this sutta Roda gave the instruction how to remove, how to dispel the elements. Trong bài kinh này, Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào để loại bỏ các phiền não, làm thế nào để phá hủy được các phiền não. So, today we teach to dispel defilements by avoiding. Và ngày hôm nay thì tại bài này ngài Sero sẽ dạy cho chúng ta là cách phá hủy các lậu hoặc bằng bằng cách tránh né hay là các lậu hoặc phải do tránh né để được loại trừ. So need to avoid cruel elephant, cruel or gross elephant, horse, cow or bull. bull or dog, snake, tree, trunk, right? Something you, you got to treat below, tree trunk. Hmm. Uh, <clears throat> or uh, trying to avoid dawn, cliff, uh, like a mo mountain like Mount Popa, Mount Popa, mountain, uh, how to say, glove. Uh, so the mountain, not evenly, uh, like a cliff, uh, needle of what? Another thing is, uh, so some of them very dirty place, very dirty place. Uh, some are muddy place, even you can sink. into it. So by thinking wisely, with the proper attention, you need to avoid those things to dispel defilements. Và cũng như vậy để tránh khỏi những cái phiền não hay những cái lầu bạc chúng ta phải tránh né. Ví dụ như ở đây các tỷ kheo là phải tránh né như lý tác ý là tránh né. Chúng ta phải tránh né voi giữ chúng ta tránh né ngựa giữ chúng ta tránh né những loại bò giữ chúng ta tránh né chó dữ hay là rắn là tránh né những cái khúc cây là gai góc hố sâu vực núi ao nước ao nước bẩn đầm lầy vũng nước và có những chỗ không nên sân đá ngồi chúng ta cũng phải tránh xa và bởi tránh xa này chúng ta cần có sự như lý tác ý và có cái tác ý chân chính để tránh xa nó tránh né nó <coughs> so uh, nowadays uh, some people want to fight with the cross elephant, cruel elephant, or horse, bull. So how they think, we don't know. So uh, it is dangerous. Uh, so when fighting, you may have a worry, you may have anger, uh, like that. So uh, in the same way, he are saying um, dogs don't cliff. For example, some people want to go up uh, cliff, uh, mountain, on the top of mountain. What they want to, what they want to do. Find maybe some benefit that they may have, uh, maybe some TV uh, want to show people like adventure, adventurous. Uh, maybe they may have uh, some advantages, advantages uh, like to advertise something you need to persuade people. So, <coughs> uh, but uh, this is not producing anything uh, without needs. You are doing adventure. <laughs> so, but uh, if something wrong, uh, we may die. So we will lose our life, which is the most precious. So as a human, you can practice if you are alive. So uh, you can gain uh, so higher qualities of human. So because of this, those things better to avoid. It is very uh, very dangerous. So we have been in some places uh, on, on the top of mountain. You see down, very dangerous some people want to stand there taking a photo <laughs> like, like that, but it is really dangerous. So nowadays there are many want to do, want to do in this way. Uh, even motorcycle, they, they want to rise up, they want to jump. <laughs> so, but uh, also there are many people uh, who get injury. So, according to Buddha's instruction, so to dispel defilements, you need to avoid those things. So if you don't avoid, you may have a worry. Later, if you have a, you get hurt, so other times sorrow, limitation, and like that. So many things may happen. So better to avoid. Và trong trường hợp này đó là chúng ta phải phải tránh xa chúng ta phải tránh xa những những thứ như là tránh né những thứ voi dữ ngựa dữ hay là tránh, tránh né những bò dữ tránh né chó dữ à, rắn hay là khúc cây nhưng mà ở đây chúng ta thấy là có nhiều nơi họ lại họ đi đấu bò đấu voi đúng không người đi đấu với bò đấu với voi có nghĩa rằng tự họ đưa mà họ mình vào cái con đường nguy hiểm thì khi mà đối đầu với những con bò với những con voi dữ vậy thì khi đó họ sẽ khởi sanh cái gì tại sao làm như vậy lợi ích của nó là gì và thực ra nhiều khi họ làm chẳng có lợi ích gì cả nhưng mà họ làm như thế đi đấu với bò đi đấu với voi đi đấu với chó thì, thì chắc chắn là sẽ đưa đến rất là nhiều cái sự lo lắng cái sự sầu yêu khổ sẽ theo sau cái sự lo lắng sợ hãi và cả cái cái, cái tâm sân cái khởi sinh nữa tại sao họ làm như vậy chúng ta không biết tại sao họ làm như vậy đúng không tại sao mà người ta đi đấu với bò tại sao người ta đi đấu với voi đấu với ngựa đấu với chó thì cái lợi ích thì nhiều khi là họ có một số cái lợi ích ở đây đó là đi quảng cáo trên cái chương trình truyền hình TV để thì chắc là họ có được cái trả lương trả tiền hay để muốn thể hiện chắc là câu view đúng không và cũng như vậy đó là khi mà họ làm những cái thứ đó để có những một số lợi ích nhưng mà có nhiều khi người ta cũng làm chẳng để làm gì cả chỉ để làm những cái thứ không cần thiết người ta đưa tự mình đưa mình vào những tự mình đưa thế nguy hiểm cái sự rủi ro mà không cần thiết nhiều khi không thiết nhưng mà nhiều khi cái sự rủi ro đó mình đưa tới là gì là sẽ mất mạng mất đi mạng sống mất đi cái mạng sống quý giá này tại vì kiếp con người sinh ra là làm người rất là quý giá cái mạng sống rất là quý giá bởi vì cái kiếp người này chúng ta có thể phát triển được những phẩm chất phẩm chất uh, cao thượng phát triển được làm được nhiều cái thiện pháp khác nhau để phát triển để làm cho cái lợi ích thực sự của cái kiếp sống con người này và chính vì thế đức phật dạy chúng ta cần phải tránh né tránh xa tránh xa những con voi dữ những bò dữ tránh xa những uh, con rắn tránh xa những những cái mỏm núi là tránh xa những cái chuyện cái nước nhớp ao rồi là vực sâu hố sâu vân vân nhưng mà chúng ta thấy rằng có nhiều người họ là không ờ, chẳng có việc gì họ đứng trên cái mỏm núi để chỉ để, để chụp một tấm hình thôi chụp một tấm ảnh thôi mà họ sẵn sàng là họ phải họ họ là đưa mình vào cái thế rủi ro và cũng có một số người họ đã bị rơi xuống và đã chết và cũng có những người ngã xuống không chết nhưng mà cũng bị thương bị uh, bị tai nạn bị chấn thương và cái chấn thương này dẫn đến cái gì dẫn đến là cái sầu ưu khổ não và khóc than thì cái phiền phiền não sẽ sanh khởi thì chính vì thế đức phật dạy chúng ta để tránh khỏi những cái phiền não được hay đoạn trừ những cái phiền não thì chúng ta phải tránh né bằng tránh né chúng ta phải tránh né này voi giữ này tránh né ngựa giữ tránh né bò giữ tránh né chó giữ tránh né rắn rồi tránh né khúc cây gai góc hố sâu vực sâu vực núi ao nước nhớp vũng nước vân vân đó là chúng ta cần phải tránh né để có được sự an lạc trong cái đời sống uh, next one is uh, need to avoid staying staying uh, in no proper no proper place or improper place. So it is uh, especially for the bhikkhus. So there is a rule for the bhikkhus. So <clears throat> uh, bhikkhu cannot stay uh, with a woman in the in the seclusion let's say for the in the room, uh, if uh, covered uh, uh cannot, cannot see through, So cannot stay with with the bhikkhus, with the, with the ladies, not just one, although there are many ladies, cannot stay in the room, uh, basically. But if the place is open, so cannot stay one by one. If two ladies or two can stay, it is in an open place. If two ladies or more than two ladies can stay, but if a covered place, in a covered place, although uh, many ladies cannot stay, must be one man or one group or one sangha. So like that. <coughs> this is a rule. So we should not stay uh, in proper place. In improper place. <laughs> so uh, so it is uh, better to avoid. If we don't avoid, uh, sometimes uh, we are not wrong and uh, correct, but other people may have doubt, may accuse. At that time, who may get angry or may get worried, like that. Other people may get doubt. Uh, so uh, may not believe, may not have faith in. So uh, by avoiding those places, uh, so the mind will be pure. Uh, so uh, early protecting, early protection. So protecting others uh, from others' doubt, maintaining others' faith. So uh, it is good to stop defilements. It is very important. Mm. Yes, sir. Và nữa có một giới đối với tỷ khưu. Thì trong đây các vị tỷ khưu phải tránh xa về tránh xa những chú xứ không không nên vắng lai, không nên ghé tới thì chúng ta bị các vị tỷ khưu phải tránh xa. Thì trong giới luật của tỷ khưu chúng ta có cái giới giới tránh xa đó là gì? Tránh xa cái chú xứ trong cái nơi kín, nơi kín mà cái nơi kín đáo thì vị tỷ khưu không ở một mình cùng với những người nữ chúng ta phải tránh xa những cái nơi như vậy có nghĩa rằng hoặc là ngay kể cả những cái nơi mà có mái nhà che có tường che kín thì vị đó ngay kể cả là một đối với một với một một vị tỷ khưu với một người nữ không được phép ở chung ở trong một cái phòng phòng kín như thế hay là một vị tỷ khưu với nhiều người nữ có nhiều hơn một có thể hai ba bốn năm nhiều hơn một người nữ thì vị tỷ khưu cũng không được phép ở trong phòng đó với nhiều người nữ mà trong khi cái phòng kín nhưng trong trường hợp nếu mà ở chỗ còn còn ở mà chỗ trống khoảng trống ấy, thì một vị tỷ khưu cũng không được phép ngồi cùng với một người nữ một với một nhưng nếu mà có hai người nữ ở đó thì vị tỷ khưu có thể được phép ngồi cùng ở đó với hai người nữ trở lên trong tại tại khoảng trống cái chỗ mà người ta có thể nhìn thấy còn chỗ kín mà không nhìn thấy thì cho một hay là nhiều người cũng không được phép ngồi cùng nhưng mà ở đây còn trong cái phòng kín thì sao thì đó có nhiều hơn một người nữ có hai ba người nữ nhưng mà ít nhất là tối thiểu cũng phải có một người nam ở đó một người nam uh, có trí như là nghe hiểu biết được ở đó một người nam hay là một bhikkhu một vị tỳ khưu hay một vị saji samanera ở đó thì đó là cái giới luật của vị tỳ khưu của bhikkhu có nghĩa là không được phép ở những cái nơi mà không thích hợp cái nơi không thích hợp ở đây đó là cái nơi mà chúng ta cần phải tránh tránh là ở những cái nơi mà có một với một một vị tỳ khưu với một người nữ hay là ở những nơi khuất mắt như vậy hay là có nhiều người nữ cũng thế hay ở ờ, trong cái nơi kín đáo khuất mắt như thế nhưng mà nếu mà có nhiều hơn một người nữ có hai người nữ trở lên thì ở nơi trống khoảng trống bên ngoài người khác có thể nhìn được thì trong trường hợp đó được phép ngồi ngoài đó tại sao chúng ta phải tránh né chúng ta thấy rằng nhiều khi mình có làm trong đó mình không làm gì sai mà ở một vị tỷ khưu với một người nữ không làm gì sai ở trong như trong một mái đó trong một chỗ tre như vậy thì sẽ khởi sanh có rất là nhiều người nhiều người sẽ nghi ngờ người ta sẽ nghi ngờ là không biết là các vị tỷ khưu với người nữ này ở đó trong đó làm cái gì người ta sẽ nghi ngờ nghi ngờ như thế thì các vị tỷ khưu sẽ khởi sanh cái sự lo lắng bởi vì sao bởi vì người ta chê trách người ta nói ra nói vô và vị tỷ khưu sẽ khởi lên cái sự lo lắng rồi có thể nhiều khi nổi sân đến tại sao tại sao và cũng là một điều đó là để tránh những người khác nghi ngờ tránh những người khác mất đức tin và um, để làm cho cái tâm được thanh tịnh cái tâm vị tỷ khưu được thanh tịnh thì đồng thời chúng ta cũng bảo vệ cái niềm tin cho người khác hay là những người có đức tin rồi chúng ta phải duy trì đức tin của họ hay là giữ gìn cái đức tin cho cái người đã có đức tin hay làm cho những người chưa à, đức có đức tin làm tăng trưởng đức tin những người chưa đức tin thì lại phát triển đức tin và người ta không là khỏi những cái sự nghi ngờ cái điều này cũng rất là tốt rất là tốt để sao để chúng ta có thể dừng lại tất cả những cái phiền não những cái lậu hoặc bằng cách tránh né tỷ vị tỷ khu là chúng ta phải tránh né những cái nơi những chú xứ không thích hợp không đúng đắn <coughs> so if you are female practitioner, uh, like a Charles or some are not practitioner, but uh, they, need, they may need to maintain husband wife relationship. <laughs> so need to make uh, clear mm, if you want you don't want to have defilements. Uh, so like this rule, so maybe when you travel, you may you may have a company uh, with another lady or like that, or staying with with ladies, not staying private friendly with men. So <coughs> if you can stay in this way, if you can avoid improper place, so other people's minds clear, which will affect you. Uh, will produce benefits. Uh, so uh, can believe more like that. So yeah, this is the way to avoid improper plays. Đó là trong trường hợp về các vị hành giả hay là trong trường hợp mà đó là những cái cô sa lê là những người thực hành là những hành giả là là những người xuất gia là những cô sa lê những cô tu nữ hay là những hành giả nhưng mà trong trường hợp chúng ta ngay kể cả chúng ta không phải là những hành giả thực hành thực thiền đi nữa nhưng mà để duy trì cái mối quan hệ hay cái đời sống cuộc sống của vợ hay chồng cái sự bình yên hòa hợp đối với vợ với chồng thế thì chúng ta phải áp dụng cái cái giới này vào thực tế cuộc sống đó là như thế nào ví dụ như là mình là người nữ đi chơi đâu đó đi nơi nào đó thì nên có bạn nữ đi cùng đi cùng với những người bạn nữ và gần gũi hay sống chung là chúng ta đi xa đi du lịch đâu đó thì chúng ta phải ở cùng với người nữ không quá gần gũi những người nam không ở cùng với người nam không ở chung với người nam không thân cận quá nhiều với những người nam thì khi đó chúng ta giữ được cái sự bình yên trong cuộc sống vợ chồng gia đình thì bởi sao bởi sẽ không khởi lên cái sự nghi ngờ đối với người khác không tạo nên cái sự lo lắng đối với người khác và đó là những cái điều chúng ta cần phải tránh né và chúng ta giữ cho cái tâm người khác được cái sự an bình cái sự trong sạch trong sáng và người ta tăng trưởng cái đức tin vào mình nữa người ta tăng trưởng cái niềm tin vào mình nữa bởi vì cái sự tăng trưởng cái niềm tin vào mình cái tâm họ được trong sáng không có sự hoài nghi về cái giới hạn của mình thì khi đó ờ, mình cũng sẽ được tránh xa những cái phiền não khởi sinh trong tâm đó là cái điều chúng ta cần làm cần áp dụng trong ngay cả cuộc sống ngay cả không phải là người xuất gia không phải là một hành giả đi nữa cũng phải nên áp dụng There is one Jaraka, but I don't know name. so, uh, someone asked question to Bodhisattva. <clears throat> so one deer, uh, deer is a kind of being. So one deer only want to eat the grass under that tree, under the specific tree. So the other grass, uh, it uh, didn't interest. So what is the reason they want to know? So someone bringing this question to the Bodhisattva, Bodhisattva answered. So there is, uh, there is a bee, behind, on a tree above the, the grass. There is honey. So the when rain, honey uh, get down together with the rain, so the grass are sweeter. So because of this, uh, only one to eat the grass and uh, only that tree. có một câu chuyện ở trong có một câu chuyện trong Chataka chuyện tiền thân ngày xưa nó không nhớ rõ nó nằm trong cái câu chuyện nào tên của cái câu chuyện uh, Chataka đó là gì nhưng mà có một vị đã vị hỏi uh, Đức Bồ Tát Đức, Đức Bồ Tát là Bodhisattva có nghĩa trong thời đó là có một con dê con dê ăn cỏ nó chỉ ăn cỏ dưới một cái gốc cây gốc cây duy nhất thôi và có nhiều người người ta nhìn thấy và người ta phát, phát, phát hiện ra cái điều này là con dê nó không ăn thích ăn cỏ ở bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ là cái chỗ cái cây đó thôi thì tại sao như vậy thì Đức Bồ Tát mới trả lời rằng ngài mới thấy rằng đó là bởi vì trên cái cây đó có một cái tổ ong và cái tổ ong mật này thì cứ trời mưa trời mưa thì mật ong nó chảy xuống cùng với cái mật ong làm mật ong chảy cùng xuống chảy xuống và cỏ dưới đó cái cỏ dưới đó sẽ bị sẽ có những cái vị ngọt vị ngọt vị ngon và chính vì cái vị ngọt ngon này đã thu hút con dê và con dê nó chỉ thích ăn cái cỏ ở tại dưới gốc cây đó mà thôi So I think uh, at that time Boris told him you take that honey uh, you eat half and give me half uh, again Monday. Uh, ờ, continuing after answering, so ờ. there is a beehive, honey on that tree. So you take that honey, something you eat, something you donate me, offer me. Ah, yes. yes. À, và như vậy khi đó thì Đức, Đức Bồ Tát Đức Bồ Tát mới nói với cái người đó rằng như vậy ấy, thì trên đó có, có cái tổ mật ong và cái mật ong mật ong như vậy ấy, thì sau đó thì lấy một, một lấy một phần và cúng dường tới Đức Bồ Tát một phần của cái cái cái mật ong đó. So next question is uh, the snake's question. Uh, snake is uh, staying in the in the into the tomato hill, tomato hill in the hole. So so by staying in the tomato hill, he became hungry. So at that time, it, it has to come, come out from the hole. But it is very tough, very tough, difficult to come out. So come out, uh, find food. Uh, after eating food, with a full stomach, it go into that mite here. But at that time, it is a losing. No time, no more time. So why it is, why is it so? So uh, the snake passed to someone this question to the Bodhisattva. So Bodhisattva answered, In that tomato here, there is golden pot. Uh, the pot with the gold or with the jewels inside. So because of attaching to the attaching to the uh, to the gold to the wealth, so snake don't want to come out. <laughs> so so with attachment it has to come out. So it is a short time, although no no food in the stomach. So but. Uh, after eating, yes, stomach is full, but uh, very, very loosely going, go into. Maybe you may, you may try to come out from your house. It is tight or loosely. Ah, when you go back from the meditation center, ah, happily going, happily going back. So, mm, very smiling in the face, want to go back. Maybe the golden pot is there. Tiếp theo là ngài sẽ Đo kể chúng ta một câu chuyện, một câu hỏi, câu hỏi của con rắn. Con rắn ở trong tổ mối và con rắn này gửi câu hỏi tới Đức Bồ Tát. Gửi một người, người đó người đem tới hỏi câu hỏi, câu hỏi này tới Đức Bồ, Đức Bồ Tát có nghĩa rằng á, trong cái tổ tổ mối đó có một con à, con rắn ở trong. Con rắn khi nó ăn no rồi bắt đầu nó chui vào trong tổ mối cho dù nó ăn no như vậy nhưng mà nó chui vào cái lỗ tổ mối đó nó vẫn còn ờ, rất là trống trải rất là rộng cho nó chui vô nhưng mà khi mình đi ra ngoài á thì con rắn này thấy rằng nó không thể ra ngoài được tại vì nó thấy rằng cái lỗ tổ mối quá là hẹp đối với nó mà mặc dù trong ở trong tổ mối đó đói như vậy rồi nó bị đói đói như thế nó muốn ra ngoài để đi bắt mồi nhưng mà lúc vào ăn no thì lại thì lại ừ, tổ một cái lỗ tổ mối lại trống lại rộng mà sau vào trong tổ mối rồi ờ, mà khi mình đi ra ngoài á đói đi ra ngoài đi săn mồi bụng đói thì lại thấy cái lỗ tổ mối nó lại hẹp nó lại hẹp nhỏ không chui ra được thì tại sao tại sao là như thế thì đức bồ tát mới trả lời câu hỏi này của con rắn đó đó là tại vì ở trong cái tổ mối này có một cái hũ vàng bởi vì con rắn này dính mắc vào cái hũ vàng cái dính mắc vào cái tài sản đó nên là con rắn này nó muốn ra khỏi tổ cho dù là bụng đói như thế cái lỗ rộng như vậy nhưng mà chui hoài không ra được chui không ra được bởi vì á, nó dính mắc cái sự dính mắc như vậy vào cái vào cái, cái hũ vàng ở trong cái, cái tổ mối chúng ta tự hỏi tự hỏi chính mình khi chúng ta ra khỏi nhà của mình đó chúng ta thấy có khó ra không có thấy có bị chật hẹp hay không hay là có thấy khó mà đi ra khỏi nhà hay không và nó có bị dính mắc vào cái hũ vàng trong nhà hay không và tương tự như thế khi mà chúng ta rời khỏi thiền viện khi đi vào trường thiền hành thiền thì khi về thì gương mặt rất là tươi cười đúng không rất là thích thú được ra đi được ra khỏi trường tiền được về xong khóa tiền rồi rất là mừng rất là vui nhưng mà bởi vì sao bởi vì có cái hũ vàng nào ở nhà hay chăng nhưng mà đi ra khỏi nhà đến thiền viện thì sao thấy rất là khó đúng không trong nhà có hũ vàng phải không So at that time Bodhisattva told him, you take that golden pot. Uh, I cannot remember very surely uh, what uh, you, you get something and you give something to me và như vậy Đức Bồ Tát mới nói với cái người này thế là ở trong ở trong cái tổ mối đó có hũ vàng thì ngày sau đó không không nhớ chắc là cái câu chuyện như thế nào nhưng mà cái kết thúc của nó đó là bảo với người đó đến đào lấy cái hũ vàng đó lấy một phần và đưa cho Đức Bồ Tát một phần. So another question. <laughs> Another question is a woman's question. One lady's question. So the, the lady also passed to the passed to someone uh, to ask Bodhisattva about this question. So she said she is not happy in the husband's house because of this went back to the mother's uh, house. In the mother's house also not happy uh, go to the husband's house. So why is it so? <coughs> This is a question. Tiếp theo nữa có một câu hỏi, câu hỏi từ một cái cô một người một người một người đàn bà. Thì người đàn bà nãy gửi một câu hỏi, cũng gửi một cái người ờ, đưa câu hỏi tới cho Đức Bồ Tát Bodhisattva. Cô ấy hỏi rằng tại sao mà cô ấy thấy rằng cô sống ở nhà chồng cũng không có vui sau đó cô bỏ bỏ nhà chồng cô đi về nhà bố mẹ đẻ nhưng mà ở nhà bố mẹ đẻ cô cũng không có vui cô lại quay về nhà chồng thì cái duyên cớ là như thế nào và cô ấy muốn được Đức Bồ Tát giải đáp cho cô ấy So the answer is there is one lover on the way <laughs> Bodhisattva said so Bodhisattva encouraged uh, you should not do in this way if I'm around uh, if I'm here like that. Anyway, this is correct or not is another, but uh, this is something doubtful. <coughs> Và như vậy Đức Bồ Tát mới trả lời rằng Đức Bồ Tát đã biết rằng bởi vì sao? Bởi vì sao cô ở nhà chồng cũng không có vui mà đi về nhà bố mẹ đẻ cũng không có vui mà cô có đi qua đi lại như vậy bởi vì ở giữa đường cô có người tình của cô ấy ở giữa đường nên là Đức Bồ Tát mới trả lời cái câu hỏi của, của cô ấy rằng khuyến cáo cô ấy rằng không nên làm những cái việc đó khi nào mà có Đức Bồ Tát còn đang ở đây thì chớ nên làm những điều này tại vì bởi vì sao bởi ngài Đức Bồ Tát biết được biết được cái điều đó cái việc đó là cái việc mà cô không không nên tiếp tục thực hành nữa nhưng không biết cô có dừng lại không nhưng mà là điều đó là cái điều không nên làm so better to avoid improper place uh, not to have uh, other jobs, uh, especially also to stop departments. Uh, there's another story. Uh, this is a Myanmar story. Real or not, I don't know, but uh, there is a story. Và đó là cái nơi chúng ta cần phải tránh xa. Chúng ta phải tránh xa những nơi không thích hợp, không đúng đắn để sao để tránh xa cái sự nghi ngờ cái sự hoài nghi của người khác để giữ cho cái tâm người khác trong sạch và bởi vì như thế chúng ta có thể uh, dừng được những cái phiền não và bây giờ tiếp theo ngài Sơ Đo sẽ kể một cái câu chuyện về ở ờ, Miến Điện ở Myanmar cái câu chuyện này nó có thật hay không có thật thì ngài Sơ Đo không có rõ nhưng nó có một cái câu chuyện ở Miến Điện So there is one bhikkhu in the village staying together with the Koturo. Koturo is uh, before Samnera, wearing a white color, usually practice eight, eight precepts. So went to Bainabada, two person together. Bhikkhus are holding a bowl, black bowl, to catch a, to catch a rice. So Koturo behind, bringing uh, many cups, putting on the shoulder uh, with the sign. Uh, I don't know on the car, So behind and branch uh, to carry many cups. Go around the whole village. So each house uh, may donate, may offer uh, some rice, some curry, like that. But they could notice no house offering meat or oh, vegetables. Only one house. Uh, it is a uh, little the village. Uh, so little village only offer pork, pork curry. So they could notice. Yes. In this way, came back to the monastery. ok yes, và vâng, như vậy câu chuyện này có một vị tỷ khưu đối với một vị giới tử giới tử là ở đây là cái vị mà trước khi xuất ra Saji là Poturo Poturo ở đây có nghĩa là cái giới tử mà giữ tám giới mặc mặc y trắng và cái vị này là cái vị uh, đi theo vị tỷ khưu đi theo vị tỷ khưu đi vào làng để khất thực thì đi trước là vị tỷ khưu ôm bình bát màu đen bình bát đã được đốt màu đen và đi vào làng đi hết nhà này đến nhà khác và Futuro Futuro là cái chú giới tử không mặc y trắng nữa mặc y trắng này thì đi sau vị tỷ khưu đằng sau ấy thì có gánh cái đòn gánh và đằng trước ở ờ, bên đằng trước và đằng sau lưng cũng vậy là có treo những cái giỏ cái, cái ly những cái bát những cái giỏ đựng đồ những cái cà bên để đựng đồ ở đòn gánh như vậy và đi khắp nhà này đến nhà khác hết đi hết cái làng đó đi từ nhà này qua nhà kia và thấy là nhà nào người ta cũng cúng dường cơm người ta cũng dường cà ri cúng dường cơm cúng dường canh nhưng mà vị tỷ khưu với thấy rằng ô không có nhà nào cúng dường thịt cá gì cả cái nhà nào cũng chỉ cúng dường rau rau củ quả với đồ ăn đồ ăn đồ ăn ờ, rau củ thôi nhưng mà đến cuối cùng nó thấy một cái nhà một cái nhà đó là nhà trưởng thôn trưởng cái làng đó thì cái nhà này là cái thí chủ người ta người ta mới cúng dường cái món cà ri về thịt heo và vị này đi về và vị này nhớ nhớ có một cái nhà đó cái nhà ông trưởng thôn này là cúng dường món ờ, thịt heo thôi. Nên là lunch time. the prepared table food for the Sharrow Bhikkhu. So prepare an offering and Sharrow, Sharrow look around on the table. Didn't see pork, <laughs> pork curry. So Sharrow asked, are you complete? Yes, complete. So Sarah asked, Where is the pork curry? I offer the product. so <laughs> Sarah cannot say anything. I will eat. Và trước đến khi trước buổi trưa đó thì uh, ờ, Potoro ờ, Potro là cái chú giấy tử này, biết chuẩn bị uh, đồ ăn trên bàn cho ngài Sero và ngài sau đó mới nhìn quanh nhìn quanh cái bàn đó nhìn hoài không thấy cái đĩa cái bát uh, thịt heo nào thì uh, với tại sao như vậy thì vì uh, là ngài sơ đo mới hỏi hỏi giới tử rằng á thế là con đã đưa hết đồ lên chưa trên này còn thiếu cái gì không vì nó vì, vì giới tử mới nói thưa ngài thưa ngài sơ đo là con đem đủ hết rồi không thiếu cái gì thì sơ đo mới hỏi tiếp thế cái thịt heo đâu rồi thế là uh, di uh, giới tử mới nói rằng thưa ngài là con cúng dường tới Đức Phật rồi nên là thành ra thêm như vậy là ngày sau đó không nói được gì nữa mà im lặng So Sarah cannot say anything. So after Sarah finish, Koshiro uh, take uh, that book from the Buddha because already maybe one on one something like that. Koshiro eat it. So because of foreign Buddha, Sarah cannot say. But after Koshiro eating, Sarah called for the pursuer. Oh, you didn't, you didn't sweep well, Sarah beat Fortuna. Because I'm not sweeping well, not because I'm offering a buck. But sau khi và <laughs> sau khi mà ngài ngài xe đo mới xong rồi thì ờ, cúng dường xong rồi thì Poturo này cái chú giới tử này bắt đầu với cúng dường tới Đức Phật và trong một tiếng đồng hồ sau ấy, khi mà cúng dường Đức Phật xong rồi thì khi đó vì đó mới lấy cái đồ ăn thừa đó như là trong cái đồ ăn đó thì có có thịt heo đúng không Vì đó ăn đang ăn ăn cơm với thịt heo như là ăn cái đồ mà ăn vì đã dân cúng tới Đức Phật rồi đó bởi vì sự dân cúng tới Đức Phật nên ngài sơ đó không nói được gì cả nhưng nhưng mà với lúc ăn xong rồi ấy, ngài sơ ăn xong rồi đến lượt sa di à, vị chú giới tử này mới Futuro này mới tới và lấy đồ ăn thì uh, ngài Sero đi vòng quanh mới thấy là Saji này ăn đồ ăn đó và có có thịt heo đó mà ở vị đó với họ gọi gọi Saji lại với nói rằng ô oh, Saji à, không phải Saji mà cái chú giới tử này con là quét quét chùa quét uh, tu viện là không có sạch nên là với đánh cho vị Saji một cái thực ra đánh <laughs> đây có nghĩa là không phải vì cái tội là ăn thịt heo không cúng dường ngài Sero mà cái tội đây là quét nhà không sạch quét uh, quét chùa không sạch <laughs> so Sharon việc gì? Futsuro really want to offer to the Buddha. <laughs> so sometimes, if other people not believe, it is a problem. Yeah, by saying you didn't sleep super well, so maybe. So uh, because of this, sometimes uh, other people need to believe us. So should not should, should not stay in improper place should what và như vậy khi mà ngài sơ đó ngài sơ đó mới thấy rằng khi mà vì bởi vì à, vị sa di này cúng dường tới đức phật thì không phải là cái chuyện lớn nhưng mà ngài ngài xe đó cũng không tin rằng là cái vị cái vị cái vị giới tử này cúng dường thực sự là có tâm muốn cúng dường tới đức phật mà vị này là muốn để như vậy để cuối cùng là để có thịt heo để ăn thôi và bởi vì ngài xe đó không ngài xe đó cũng không có tin vị ờ, vị sa di đó à cái vị giới tử đó nên chính vì thế lấy cái cớ lấy cớ là ồ oh, quét chùa không có sạch nên là đánh cho con gái tại vì quét chùa không không không không quét gọn gàng sạch sẽ thì cái điều đây chúng ta rút ra được cái bài học ở đây là gì chúng ta phải có phải làm sao để cho người ta có đức tin vào mình người ta có niềm tin vào bản vào vào vào mình nên để để cho người ta người khác tin mình có niềm tin vào mình thì cái đó chúng ta phải ở những cái nơi đúng đắn ở những nơi thích hợp và tránh xa những cái nơi không thích hợp không đúng đắn chúng ta phải tránh xa so next one need to avoid agochara agochara means uh, not field no field means uh, uh, something you should not go around. <clears throat> so uh, you should not go around, uh, no field. Uh, so uh, that means for the bhikkhus, for example, prostitutes, some widows, like I want to say the ladies, uh, gay, well, in the same way, she not, she not stay friendly with the bhikkhuni. Uh, she knows not stay in the house uh, selling alcohol. Uh, knows not be friendly with the king, ministers, uh, other religions uh, disciple of other religion. Uh, so you should not stay friendly with people who didn't wish benefit uh, for the bhikkhus or bhikkhunis. Should not stay with the people with no faith. So eh, this is also need to avoid. It is also something dangerous at least other people may have a doubt. So uh, by avoiding, uh, we can stop uh, many defilements, some defilements. If someone uh, didn't listen this, associating with those people, if so, a lot of defilements will have. Other people's complaining or criticizing uh, being doubtful, like that. So associating here means uh, like a friendly, like a little bit to libby bell, uh, but sometimes they may invite uh, to offer food, uh, some prostitute with really fit. So in those time, can approach, but instruct to approach carefully, something like that. So uh, this kind of place we call agriculture, not field. Eh, field, eh, eh, general idea is like that. cows usually go to field, eat the grasses, so daily going there. In the same way, so this kind of place, if you go daily or again and again, uh, frequently, it is uh, this is u of field và tiếp theo nữa đó là cái phần mà chúng ta như là cái nơi hay là những cái chỗ những cái, những cái mảnh đất cái, à, những cánh đồng mà chúng ta không nên tới tại vì sao chúng tương tự như là những con bò những con bò là ngày nào đi ăn cỏ tại những cánh đồng đó và cái nơi mà vị tỷ, tỷ khưu hay là tất cả những người mọi người chúng ta không nên tới lui đặc biệt là những vị tỷ khưu không nên tới lui thường xuyên hàng ngày giống như là con bò đi ra, ra cánh đồng vậy thì những cái cánh đồng những cái cánh đồng mà những nơi đồng cỏ mà vị tỷ khưu không nên tới đó là gì đó là cái nhà nhà chứa hay nhà thổ nhà của những cô ký nữ ở đó vị tỷ khưu không nên không nên tới viếng thăm không nên tới ghé thăm đó làm gì hay là nhà của những quá phụ những bà già quá phụ hay là nhà của hay là không nên không nên thân cận gần gũi những cái người đồng tính và cũng không nên quá thân cận gần gũi với bikuni tỷ khưu ni và không nên tới viếng à, ghé thăm những quán rượu quán bán rượu bán bia và cũng không thân thiết gần gũi gần gũi thân cận với vua chúa và với những vị đại thần những vị cận thần hay là những vị bộ trưởng và cũng không thân cận với ngoại đạo không gần gũi ngoại đạo không thân cận giao du với đệ tử của, của ngoại đạo và cũng không thân cận với những người những cái người mà không có đem không có cái sự mong muốn lợi ích cho tỷ khưu và cũng không mong muốn lợi ích cho tỷ khưu ni và những cái người như vậy là chúng ta không nên gần gũi không nên thân cận bởi vì họ không có đức tin không có niềm tin và những người như vậy thân cận thì rất là nguy hiểm đến chúng ta và người khác nhìn thấy thì sẽ sẽ, sẽ như thế nào người ta nhìn thấy người ta sẽ khởi lên cái, cái sự nghi ngờ đối với mình và người ta sẽ mất niềm tin người ta sẽ chê trách người ta sẽ sẽ sẽ nói này nói kia đối với mình nên phải tránh xa tránh xa những cái điều đó và tránh ai đó mà không nghe mà gần gũi những cái người như vậy không làm theo mà gần gũi những người như vậy thì sẽ được bị người khác chắc chắn là người ta sẽ chê trách người ta sẽ nói nói điều này điều kia người người ta sẽ nghi ngờ mà cái sự thân cận thân cận ở đây nghĩa là như thế nào thân cận ở đây có nghĩa rằng cái sự thân cận giống như là có qua có lại như cư sĩ với cư sĩ ấy, điều đó là điều không được không tỳ khưu không nên người ta có cái niềm tin người ta có đức tin người ta thỉnh mời vị tỳ khưu tới để người ta cúng dường thì khi đó vị thực hư cũng phải suy xét và rất là cẩn thận để tiếp nhận tới để nhận đồ cúng dường của họ cũng phải suy xét và rất là cẩn trọng trong cái việc mà tới nhận thì agochara agochara là những cái nơi là thửa ruộng những cái mảnh những cái cánh đồng mà vị tỷ khưu không nên tới hay là những cái nơi mà vị tỷ khưu không nên tới lui cũng tương tự như là cái cánh đồng cỏ là cái cánh đồng cánh đồng cỏ là cái nơi mà con bò nó hay tới đó ăn cỏ thường ngày và cái nơi vị tỷ khưu tới thường ngày cũng vậy đi tới hàng ngày cũng thế là những cái nơi đó là những cái nơi cần phải tránh xa này giống như là cái nhà chứa nơi mà có các cô khí nữ này rồi cái nhà nhà quá phụ này hay là nhà của hay là đi tới gặp những cái vị ờ, đồng tính những người đồng tính này rồi tỷ kheo ni gần gũi quá với tỷ kheo ni này nơi bán rượu này vua chúa ngoài đạo đệ tử ngoài đạo hay là những người không có đức tin vân vân đó là những cái nơi mà không nên tới lui bởi vì sao bởi vì chúng ta tránh xa là những cái điều này tránh xa tất cả những cái ờ, sự thân cận những gần gũi những cái nơi không nên tới lui này thì sẽ đem lại cái lợi ích rất là lớn lao và chúng ta có thể làm mất đi những cái phiền não hoặc là giảm thiểu đi những cái phiền não và chúng ta có tăng trưởng cái niềm tin của người khác đối với mình. So next one, need to avoid bad friend. Bad friend. So Uh, there are many definitions about a bad friend. Some are uh, no friend, like a friend. So, <clears throat> so for example, let's say some people how to say alcoholic. We call a sura doda. Uh, they are very attaching to their alcohol. Even you you associate with them. Sometimes uh, some people you may not drink, but other people may think, do you drink or no? May have doubts. So in the same way, some uh, Etidota. Etidota is a Dutchman ladies too much. If you associate with them, although you are pure, so may have doubts. Sometimes, because of people's minds, uh, if we associate, sometimes uh, mm, we can spread other people. So some are, Doda. Uh, Eckhart Doda is attaching to the gambling. Some people want to do kind of stop their gambling. So if you associate with them, so other people may not believe in you. So you may also you may do gambling. So if you avoid those things, the mind is uh, the mind is good. You can dispel uh, developments by avoiding those bad friends. Yes. Và tiếp theo nữa chúng ta phải tránh xe, tránh xa, tránh xa những bạn bè xấu ác. Cái định nghĩa về bạn bạn bè xấu ác, bạn bè xấu ác ở đây á, bạn bè độc ác ở đây cũng rất là rộng. Nhưng mà ví dụ đơn giản ở đây, chúng ta nếu mà giả sử như thế nào, nếu chúng ta thân cận với những người ờ, nghiện rượu, những người nghiện rượu thì sao? Chúng ta thân cận với những người nghiện rượu như thế thì ờ, người khác cho dù mình không uống rượu đi nữa nhưng mà người ta bạn bè người ta những người tốt người ta cũng sẽ nghi người khác cũng sẽ nghi rằng mình nói mình không uống rượu nhưng người khác chưa chắc thì đã tin người ta nói rằng người ta thấy mình đi với những người bạn bè với những người nghiện rượu những người rượu trẻ như thế chắc chắn là người ta nghĩ mình nói người ta cũng không tin cho dù mình không uống và cái sự nghi ngờ sẽ khởi lên trong tâm người khác hay là những người mê mê về nữ sắc mê nữ sắc cũng vậy những người mà mê về gái gú nữ sắc cũng thế thì trong khi đó mình đi thân cận với người ta thân cận với những người như vậy thì người khác họ nhìn vào họ cũng chắc chắn là sẽ nghi ngờ nghi ngờ và lan lan truyền những cái tin là người này là, là cái người mà dính mắc vào nữ sắc và uh, có vấn đề về với người nữ cho dù mình không làm gì sai đi nữa nhưng mà người ta vẫn không có tin vào mình bởi vì cái sự thân cận mình với những bạn xấu ác và tiếp theo nữa đó là những về mơ uh, gần gũi với những người mê cá độ mê cờ bạc gần gũi những người mê cá độ cờ bạc như thế thì cho dù chúng ta có không đánh cờ bạc đi nữa nhưng mà người khác vẫn cứ không có niềm tin vào, vào chúng ta người ta người khác vẫn cứ nghi ngờ vẫn chê trách và nghi ngờ rằng mình cũng là người dân cờ bạc thì đó là những thứ mà chúng ta cần phải tránh xa chúng ta phải thân cận những người bạn tốt và tránh xa những người bạn xấu tránh xa những người bạn xấu ác đó cũng là cách để chúng ta có thể loại bỏ những cái phiền não tránh xa được những cái phiền não ok và time is up. We should stop our talk. Yes, sir. Và thời phát thoại đến đây cũng hết giờ rồi, thì chúng ta sẽ dừng thời phát thoại ở đây. Pandit, à, so maybe take a question and answer, Pandit. Và chúng ta có câu hỏi nào xin hãy gửi về cho ban tổ chức vào Google Docs hay chat box, sau đó ban tổ chức sẽ gửi câu hỏi tới ngài Zero. Uh, à, Vanami Pandit, so today we have no question. So uh, Maripante Lisa for sharing your Maripante. Idame punyam. Idame punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hondu. Hondu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sava satanam. Sava satanam. Pajemi. Pajemi. Te save. Te save. Te saman. Te saman. Punya bagam. Punya bagam. Labandu. Labandu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Đàm Ma Giá, Nam mô Sang Sangha Giá. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dharma talk. And thanks, Pante Bawara Kamika, for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we've accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Bao Sayadaji. May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thanks everyone for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well and happy. Sa đức, sa Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và kính tri ân Bàn Tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dân đến Ngài Ba Ốc Sayadaw những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài Ba Ốc Sayadaw Pháp thể kinh an, thân tâm an lạc mãi là bóng tùng che mát cho chúng con xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau thay mặt ban tổ chức chúng con xin kính chúc chư tăng phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu